Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արշավիր Ղարամյանը նշանակվել է նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ռուսաստանի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցանոթացրել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Հանրապետության պետնախարարն աշխատանքային այցով եղել է Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում Արաքսավան բնակավայրում։ Շահումյանի շրջանում ամփոփվել են Գառնանացանի վերջնական արդյունքները։ Արցախի առողջապահության նախարարության եւ հայօգնության ֆոնդի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Մարտակերտի առանձին բժշկական ջոկատը 22 տարեկան է։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արշավիր Ղարամյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հայաստանայցից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Էնդրյու Շեֆերը եւ Ստեֆան Վիսկոնտին հայտարարություն են տարածել Հայաստան կատարած այցի արդյունքներով։ Նրանում նշվում է, որ հունիսի 12-ից 14-ը Երևան կատարած այցի շրջանակում համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարչիկը հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Համանախագահներն ու Հայաստանի պաշտոնյաները դիտարկել են բանակցությունների կարգավիճակն ու քննարկել գործընթացի առաջ մղման ուղված հետագա քայլերը, այդ թվում եւ մտապագայում նախարարական հանդիպման կազմակերպումը։ Նրանք մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին եւ շփման գծում տիրող ներկայիս իրավիճակի վերաբերյալ, ընդգծելով կառուցողական միջավայրը պահպանելու կարեւորությունը։ Համանախագահները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը օգնելու կողմերին գտնել հակամարտության խաղաղ կարգավորում, հիմնված Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների վրա, այդ թվում եւ ուժի ու ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը, հավասար իրավունքներն ու ժողովուրդների ինքնորոշումը։ Հայաստանի պաշտոնյաներն իրենց աջակցությունն են հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ու գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի աշխատանքներին, ինչպես նաև պատրաստակամություն հայտնել շարունակելու արդյունավետ աշխատանքը համանախագահների հովանու ներքո, ասվում է Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ։ Ռուսաստան-Սաուդյան Արաբիա ֆուտբոլային խաղից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունից ԱՊՀ երկրների ղեկավարների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ծանոթացրել է Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք ուղղակի ծանոթացանք, որևէ շփում, խոսակցություն մեր միջև տեղի չունեցավ, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման որոշ հարցերի եւ Մոսկվայում կայացած հանդիպումները գնահատել շատ արդյունավետ։ Ըստ էության Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների զարգացման համար ոչ մի խոչընդոտ չկա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա անդրադարձել է նաեւ այցի ընթացքում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ առաջին ու ճանաչողական հանդիպումն ըստ Հայաստանի վարչապետի անցել է ջեր մտնոլորտում։ Նա նաև տեղեկացրել է առաջիկա հանդիպումների մասին։ Առաջկայում պատրաստվում են իմայցը Բրյուսել Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ կլինեն եւ նաեւ Բրյուսելում այլ միջոցառումների նույնպես ամենայն հավանականությամբ կմասնակցեմ։ Առաջկայում այլ այցեր նույնպես կլինեն։ Մենք շատ ակտիվ արտաքին քաղաքականություն պիտի վարենք։ Իհարկե արտաքին քաղաքականության մեջ շրջադարձեր ռևերսներ չեն լինի եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը կվարվի եւ կզարգանա ըստ այն տրամաբանության, ինչի մասին արձանագրված է մեր կառավարության ծրագրում եւ ինչի մասին խոսել եմ կառավարության ծրագրի խորհրդանական քննարկումների ժամանակ։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդի զինտեխնիկայի եւ մարդկային ուժի ակտիվ տեղաշարժերն անհանգստացնում են հայկական կողմին նաեւ այն պատճառով, որ դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Մինսկի խմբի երանախագահները գտնվել են տարածաշրջանում։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, Նա նշել է, որ մշտապես հետևում են իրավիճակին, շարունակական կապի մեջ են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի պաշտպանության նախարարության ղեկավարների եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ։ Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը քաղաքաշինության եւ գյուղատնտեսության նախարարների ուղեկցությամբ աշխատանքային առաջին այցը կատարել է Քաշաթաղի շրջանի հարավային թև, ապա Հադրութի շրջանի Արաքսավան բնակավայր։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Արքոյանը Խանադոր գյուղում անցկացրեց խորհրդակցություն նվիրված շրջանում իրականացվող գյուղատնտեսական եւ շինարարական աշխատանքների նայ խնդիրների Շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավտյանը զեկուցեց շրջանում իրականացված եւ իրականացվող շինարարական աշխատանքների բնակֆոնդի վիճակի, բնակչության հատկացված շինանյութի ծավալների մասին։ Տեղեկացրեց, որ 2011 թվականին Արցախ հանրապետության կառավարության կողմից շինանյութի հատկացման ծրագրով շինանյութ ամբողջովին ստացել է շրջանի 3000 ընտանիքների 850-ը։ Գյուղվարչան պետ Լևոն Սիմոնյանն անդրադարձավ գյուղատնտեսության բնակավարում իրականացված աշխատանքներին, խնդիրներին։ Պետնախարար Գյորգի Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ իր նշանակման օրվանից առաջին բնակավայրը, որ այցելում է Իշխանաձորն է։ Ուրախություն հայտնեց, որ այստեղ երեխաները շատ են եւ ամայքի ղեկավարը մանկապարտեզ ունենալու հարց է բարձրացնում։ Պետնախարարն հայտնեց, որ պետությունը օգտագործողներին մենակ չի թողնի իրենց վնասների հետ։ Կլինի աչակցություն։ Խորհրդակցությունից հետո կառավարության անդամները շրջարարչակազմի ղեկավարի ուղեկցությամբ այցելեցին Իշխանաձորի նորակ հերակառույց թաղամաս, ծանոթացան կատարված եւ կատարվող շինարարական աշխատանքներին։ Այնուհետև վերջերս ստեղծված Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանկատարածքում կատարվող աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո բարձացան Թովմասարի ացատիկի ցանկատարածքներ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շահումյանի շրջանի գյուղատնտեսության հողօգտագործման եւ հողաշինության բաժնում ամփոփել են Գառնանացյանի վերջնական արդյունքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այս մասին մեծ ծերություն նշեց բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 80.2 հեկտար գարնանացան տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Շրջանի հիմնական մշակվող հողատարածքները գտնվում են Ակնաբերդ եւ Խարվաճար համայնքներում։ Համեմատելով այս տարվա գարնանացանի ցուցանիշները նախորդ տարվա հետ, Խաչիկալեսյանը նշեց, որ նվազման միտում է գրանցվել։ Մշակվող հողատարածքներն այս տարի կրճատվել են մոտ 14 հեկտարով եւ սա ունի օբյեկտիվ պատճառներ։ Գարնան առատանձրևները խանգարել են թե գարնանացանի ընթացքին, թե վնասել են արդեն ցանված սերմերը։ Ըստ մեր զրուցակցի, ընդհանուր առմամբ եղանակային պայմանները բարենպաստ չեն Բերքի համար։ Գառնան սկզբին տեղացած ձյունը վնասել է արդեն բողբոջած ծառերը։ Այս տարի շրջանում նոր պտղատու այգիներ չեն ավելացել։ Շրջանի նոր Բրաջուր համայնքի բնակիչներից մեկն ընդլայնում է նախորդ տարիներին հիմնած ընկուզենու այգին, տեղեկացրեց Խաչիկ Գալստյանը։ Խոսելով շրջանում մեղվապահության ցուցանիշներից, մեր զրուցակիցն ընդգծեց, որ տարբեր համայնքներում ավելանում է մեղվափետակների թիվը, քանի որ շրջանը շատ բարենպաստ է հենց մեղվապահության համար, ամփոփեց Խաչիկ Գալստյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանը երեք Ստեփանակերտի Վահրամ Փապազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքում հանդիպել է մշակույթի ոլորտի աշխատողների հետ։ Արսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ինչ խնդիրներ են այսօր ծառացած մշակույթի ոլորտում, ինչ հիմնահարցեր կան, որոնք մինչ օրս չեն բարձրաձայնվել։ Ահա այս եւ մի շարք հարցերի շուրջ էլ զրույց ավալվեց մշակույթի գործիչների հետ։ Նախարար Սերգեյ Շահվերդյանն իր ներածական խոսքում հորդորեց անկաշկանդ լինել եւ արտահայտվել ազատ։ Հիմնական խնդիրը ինչ որ ես ունեմ ինձ համար ու նաև հավատացիք որ մշակույթի նախարարության բոլոր ստորաբաժանումները ես այդ խնդրի վրա ստացում եմ ու կենտրոնացած եմ թե ուր պիտի գնա մեր մշակույթ որն է ապագա զարգացման մշակույթի Արցախի համար Գիտակես թե շատ པարզ հարց է, բոլորս պատկերացնում ենք, որ ինքը པարզ է, բայց երբեմն երբեմն պատահում են դեպքեր, երբ ուզում ես մտածել, որ ամեն ինչ այդքան པարզ չի, որքան մենք պատկերացնում Նախարարն այնուհետև անդրադարձավ վերջերս Ստեփանակերտի ավտոկայանի մոտ տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ հնդկական երաժշտության տակ երիտասարդ ցուցարարների պարերին, որքանով էր այս պահվածքը տեղին եւ ինչու հատկապես հնդկական երաժշտություն։ Դա ինձ համար շատ լուրջ ազդակ էր, որ ինչ որ բան մենք երևի այնպես չեն անում, որ ուրախ ողջորված ես չեմ գնահատական տալիս ճիշտ են իրենք սխալում իրենք, բայց էներգետիկայով դրականորոշված երիտասարդությունը հանկարծ սպառում է ոչ թե փոչայի, այլ սպառում ընկական երաժշտական։ Սերգեյ Շաֆերդյանն առաջարկեց, որ այսուհետ պետք է հետևողական աշխատանքներ տանել ազգային մշակույթի դիմագիծը պահպանելու եւ սերունդերին այն հավուր պատշաճի փոխանցելու համար։ Մշակույթներ կան, ենթամշակույթներ կան, դասեր Ինչի բոլորն էլ իրավունք ունեն գույություն ունենալու, բոլորն էլ հալասարազոր են, բոլորն էլ զարգանում են յուրաքանչյուրը իր ուղղությամբ, բայց ինչու մեկ ուրախության բանին մենք հանդարտ հիշեցինք, որ օտար միակ Ներկաները եւս իրենց մտահոգությունը հայտնեցին այդ առընչությամբ, շեշտելով, որ դեռևս մանկական օրորոցից հայ մանուկը պետք է ականջալուր լինի հայ երկին ու երաժշտությանը նրանք իրական երկերը չեն չեն իմանում, դպրոցն ավարտում է, այդպես էլ հայկական երկեր չիմանալով։ Ազգային նվագարանների նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար դիրիժոր Լևոն Սարդարյանը կարևորում է նման հանդիպումները ինքը երկխոսության հնարավորությունը արդեն խրախուսելի է արտահայտվելու, որտեղ հաճախ մարդիկ ավելի ճիշտ այստեղ համապատասխան մշակույթի աշխատակիցները ներկայացուցիչները ունենում են ինչ որ մտահղացումներ, առաջարկություններ, բայց դրանք հрамցնելու հնարավորություն չեն ունենում։ Լավ ձեռնարկում է նախարարի կողմից հնարավորություն տալ արտահայտվելու տեսակետներ, դիրքորոշումներ, առաջարկներ, ինչու՞ չէ։ Եվ կարծում եմ առողջ երկխոսության ընթացքում հնարավոր է արդյունավետ օգուտներ քաղել։ Պարային թեման կարծես թե սպառվելուց հետո նախարարի առաջարկությամբ լրագրողները ստիպված եղան քերանալ հանդիպումից, թե ինչու մշակույթի ոլորտի հարցերը պետք է քննարկվեին փակ ռեժիմով, անկեղծորեն ասած, դժվարացանք հասկանալ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցում տեղի է ունեցել ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի կենգուրու, մեղու եւ ռուսական արջուկ մրցույթների մրցանակաբաշխության արարողությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այբ հիմնադրամի համար Տարին Հոբելյանական է մեսեջ զրույցում ասաց հիմնադրամի մրցույթների բաժնի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը։ Կենգուրու մրցույթն անցկացվել է 10-րդ անգամ։ Նրա խոսքով մրցույթների մասնակցության այս տարվա ցուցանիշները ոգևորիչ են։ Շատ ոգևորիչ են, նման ցուցանիշ չի եղել մասնակցության Արցախում։ Այս տարի ամենաբարձրն է իրականում։ Օրինակ Մեղուից մասնակցել են ընդհանուր թվով 3-ից 12-րդ դասարանցի 2594 աշակերտ, Կենգուրուից 2380 395, իսկ արջուկից 355, դա այն դեպքում, երբ որ արջուկը միայն Ստեփանակերտի դպրոցներում ենք անցկացնում։ Տեխնիկական դժվարություններ ունենք գյուղական դպրոցներից, նաև երեխաներ մասնակից ունենալու արջուկից։ Մրցույթներում Արցախն այս տարի էլ հաղթող ճանաչավ։ Պարգևատրվողները լավ ու լավագույն արդյունքներ գրանցած երեխաներն են։ Ունենք մեծ թվով մրցանակակիրներ, արջուկից 12 մրցանակակիր ունենք, կենգուրուից ունենք 109 մրցանակակիր եւ մեղուից 99 մրցանակակիր։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ Նրա խոսքով մասնակիցների աշխարհագրությունն էապես չի փոխվել, փոխվել է մրցանակաբաշխության ձևաչափը։ Պարգևատրության ձևաչափը մի քիչ փոխել են, քանի որ երեխաների թիվը ընդհանուր շատ են։ Սկզբից տեղի է ունեցել այս պարգևատրությունը Բերձորում։ Այնուհետև այսօր Ստեփանակերտի, Ասկերանի եւ Շուշիի հաղթողները այստեղ կպարգևատրեն, վաղն էլ Մարտակերտ, Մարտունի հադրուտ։ Գնահատելով 10 տարիների գործնեայության արդյունքը Շուշան Կարապետյանը նշեց, որ հիմնադրամին հաջողվել է հետաքրքրություն արտնացնել ուսման նկատմամբ, բայց ասել, որ իրենք հացել են գլխավոր նպատակին, ճիշտ չէ։ Այժմ նրանք աշխատում են հնարավորինս շատ դպրոցներ, ըստ այդ մել աշակերտներ ընդգրկել համահայկական ու միջազգային տարբեր մրցույթներում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի առողջապահության նախարարության եւ հայօգնության ֆոնդի միջև հադրուտի շրջանային բուժմիավորումում համանքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացում ծրագրի իրականացման վերաբերյալ կնքվել է համագործակցության հուշագիր։ Հուշագիրը ստորագրել են առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը եւ հայօգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձուն Սիմոնյանը։ Միջոցառմանը Կարինե Աթայանն ասել է, որ Համանքային բուժքույրերի ունակությունների բարձրացում ծրագրի նպատակն է բարելավել առաջնային բուժօգնության եւ սպասարկման որակը, ինչպես նաեւ դրանց մատչելիությունը գյուղական վայրերում։ Սահմանի ողջ երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների թիկունքում մշտապես կանգնած են բժիշկներ, ովքեր սահմանային սրացումների եւ մարտական գործողությունների ժամանակ առանց երկմտելու նետվում են մարտադաշտ վիրավորներին տեղափոխելու եւ առաջին անհրաժեշտ բուժողություն ցուցաբերելու համար։ Այս առումով նվիրական առաքելությունը պատվով է կատարում նաեւ հյուսիսային ուղությամբ գործող առանձին բժշկական ջոկատներից մեկը։ 22 տարվա փորձառություն ունեցող բժշկական ստորաբաժանումն այսօր ապահովված է ժամանակակից սարքավորումներով եւ բարձրակարգ մասնագետներով, ովքեր 2016 թվականի ապրիլին ապացուցել են, որ պատրաստ են ցանկացած իրավիճակում լիարժեք իրականացնել իրենց առաքելությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի համար 7 դպրոցի քննական կենտրոնում կայացել է ֆիզիկա առարկայից միասնական քննություն։ Ըստ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի փոխտնօրեն Մետաքսե Հակոբյանի, միասնական քննությանը հայտագրվել է 82 դիմորդ։ Տեղեկացնենք, որ միասնական քննություններն ընթանալու են հետևյալ հաջորդականությամբ. հունիսի 19-ին օտար լեզու, հունիսի 22-ին մաթեմատիկա, հունիսի 25-ին քիմիա եւ հայոց պատմություն, հունիսի 27-ին ռուսաց լեզու առարկաներից։ Թողարկումը վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարի մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան, տաքություն։